Neutrala mores neto. In la numero 1328 de octobro 2018 de la UEA Revuo Esperanto aperis longa recenzo pri la libro Zinco, verkita de David van Reybrock kai esperantigita de Piet Boinsters. Tiu libro pritractas la landeton neutrala mores neto. Pro tio, che mi neniam estis audinta au liginta pri diu landeto, laula recenzo gi estis necredeble malgranda, facte gi estis malversaina lando, la recenzinto ne diris ciu temis pri historia studajo au pri romano, mi pensis dum la legado de la unua duono de la recenzo che temis pri inventita lando. Poste igis pli clare che neutrala mores neto vere existis. Tamen, por havit certezon, mi sercis in Google cae vidis che estas articolo prigi in quelcae versioi de Wikipedia, ancao en Esperanto. En tiu versio trovigas la informoi che existas retpagiaro in plurai lingvoi, inclusive de Esperanto, pri neutrala moresneto. neto sed facte tiu reteo estas nur en la Nederlanda. Existas en YouTube a kvardek ok minuta filmo parolata en la Nederlanda, Germana, Franca kaj Esperanto lingvoj. Tamen nur ek la 32 dua minuto de la filmo iu parolas dum kelka minuto en Esperanto. Bo, dek unu minuta filmo parolata en la Nederlanda lingvo cum subtextoi in esperanto. Dio veras. Aperis longa articolo in la reta bulteno Libera Folio. Post claco alla redligilo, oni facte povas legi tion longegan articolon tio estis aperinta in 2010 cae quio titolis Amiceo, la esperando lando quio presco existis. Ce la fino de la ege de tala texto, estas dirite che la articolo unue aperis en la blogo de Jens Solarsen, do Jens Solarsen esas la autoro. Quil mi diris, anca o la menciita recenso estas tre longa. Sur unu tuta pagio, la recenzinto Nicola Radic resumas la enhavon de la libro Zinco, quiu lausaine pritractas la historion ne nur de neutrale morisneto, sed ancao de quelcae enlogintoi. Poste li confessas, miam tro multe rivelis de la inhavo de tio ci malgranda, sed valorega libro. Cae ce la fino li faras quelcaen taxan rimarcoen pri la libro. Se vi ricevas la revuon Esperanto, versaine vi jam legis la recenzon. Se ne, vi povas legi in Esperanto la Wikipedian artikolon au kai la texton en libera folio. Nur por interesigi vin pri la temo, mi citas la comenzon de la artikolo in tiu reta bulteno. Neutrala mores neto estis malgranda quasi regno, existinta nur pro tio che giai du grandai nairbarlandoi ambao desiris la areon de gia valora zinco mineo. La landeto existis dum pli ol cent jaroi, de 1816 gis 1909, sed post la elcerpigio de la zinco mineo in 1885 aperis duboi pri la pretervivo de neutrala Moresneto. Plura ideoi estis proponitae por pli autonomigi La plei rimarcinda iniziato venis de doctoro Wilhelm Molli, la minea curatsisto, inspirita de Gustave Roy, ambau framasonoi. Ili celis igi moresneton la unua esperanta regno, nomota Amiceio. La nova regno estis proclamita en augusto 1908, tamen neniu stato, nec la esperanto movado, prenis la proclamon vere seriose. Depost la unua mondmilito, Mores Neto estas parto de Belgio.